високозначимий елемент правосуддя. Вона, врешті-решт, забезпечує суворе дотримання постулатів законності, захисту прав і свобод громадян. Ця процедура втілюється в найважливіших демократичних принципах правосуддя, що закріплені в Конституції України і процесуальному законодавстві. Завданням цивільного судочинства є правильний і швидкий розгляд та вирішення справ, захист соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України та іншими законами, охорона законних інтересів громадян, державних підприємств, установ, організацій їх об'єднань і так далі. Цивільне судочинство це форма реалізації правосуддя, що забезпечує гарантії здійснення правосуддя та гарантії права громадян на судовий захист. Основними завданнями кримінального процесу є забезпечення захисту особи, її прав і свобод власності, а також прав підприємств, установ та організацій від злочинних посягань. Ці завдання здійснюються шляхом швидкого і повного розкриття злочинів, одержання доказів з метою встановлення істини і правильного застосування закону, призначення справедливого покарання винним відвернення незаконного притягнення громадян до кримінальної відповідальності і засудження. Завданнями арбітражного суду є захист прав та охорони законом інтересів учасників господарських правовідносин, сприяння зміцненню законності у сфері господарських відносин, внесення пропозицій спрямованих на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності. Глава 46. Поняття цивільного процесу, цивільного судочинства, цивільні процесуальні правовідносини. У правовій літературі термін цивільний процес і цивільне судочинство вживаються як рівнозначні. Для визначення поняття цивільного процесу важливо знати його зв'язок і співвідношення з правосуддям. Правосуддя і цивільний процес тотожні поняття. Зміст правосуддя, в якому судова влада полягає у визначенні виду суб'єктивних прав і юридичних обов'язків осіб у вирішенні конкретної цивільної справи судом шляхом винесення рішення, що має законну силу. Правосуддя характеризується і тим, що воно має бути побудовано на засадах, які забезпечують можливість реалізації зацікавленою особою право на судовий захист, тобто можливість бути особисто захисником своїх прав в суді, брати участь у вирішенні своєї справи. Якщо правосуддя це судова діяльність по реалізації судової влади, то цивільний процес це форма реалізації правосуддя, що забезпечує і гарантує здійснення правосуддя і гарантує права громадянам на судовий захист. Цивільний процес розрахований на здійснення правосуддя в широкій сфері правовідносин, що характеризується юридичною рівністю їх учасників цивільних, сімейних тощо. Крім того, в порядку цивільного судочинства здійснюється правосуддя і по справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, в яких громадянин перебуває з державним органом або службовою особою, наприклад, справи по скаргах, надії органів.